On die sien van Aminadab, Aminadab die sien van Atmen, Atmen die sien van Arni, Arni die sien van Gesron, Gesron die sien van Peres, Peres die sien van Jeda, Jeda die sien van Jacob, Jacob die sien van Isaac, Isaac die sien van Abraham, Abraham die sien van Terah, Terah die sien van Naor, Naor die sien van Serig, Serig die sien van Rehi, Rehi die sien van Peleg, Peleg die sien van Jeber. Heber die sien van Sola, Sola die sien van Kenan, Kenan die sien van Arpachsat, Arpachsat die sien van Sim, Sim die sien van Noach, Noach die sien van Lamech, Lamech die sien van Metesalach, Metesalach die sien van Jenoch, Jenoch die sien van Jereet, Jereet die sien van Maalalel, Maalalel die sien van Kenan, Kenan die sien van Jenos, Jenos die sien van Seth. Seth was die sien van Adam, en Adam was die sien van God.